Maialen eh, berteretxe gurekin, eh, ongi etorri? Milesker. Zure lanaz eta federakuntzaz mintzatu baino lehen, lehenik arraintegiak zoin ministeritzaren peko dira? Alors, gure badugu partikularismo bat eh, gure gure arloan, um, Frantzia mailan uh, bi peko, Bisango, zango, lehen zangoa Laborancha da uh, laborantza mailan, eta Minister de la Transition écologique, Environnement inguramena, inguramena eta ere et itxasua, Baina eh, bainan gero uh, Europan uh, eh, itxas pak bezala laborantza munduan Europa, Europa mailan izanen da PCP, Le Fond por la, la Eta beraz, uh, diru laguntzako kaiten ditu laika, uh, alaike uh, laborariak gira, Jantzia mailan, baina gaiten ditugun diru laguntzak europatik giten dira de PCP eta ez de la PAC. Eh, gure ahloan eh, izanen da gehiago sustengu bat, proiektu baten gainean eh, ara, beraz, funksionamenduak aski desberdinak dira, eta egia ezan behar da ere gehiago eta gehiago murristen direla. Gaur egun, naiz baditugun bi izango bat laborari, laborantza munduan eta beste bat gehiago itxas munduari lotua, ikusten dugu epailea beti inguramena dela. Beraz, egun urte bete ditu federakuntza une joan den uh, abenduan, ontsa xuxen bali maniz, eh, zuk hartu berri duzu, um, beraz, maialen berteretx uh, eh, presidengoa, zoin dira destafioak, zuk hartzen baititu zu, inguramena nola, nola ikusten duzie, zuek, beroketa klimatikoa eta hori oro, uh, zoin dira destafioak? Egenen dut, ehm, laborantza laboran munduan bezala, baditzugu eh, baditugu, baditugu Eh, errespetatzeko eta gehiago, gehiago eta gehiago denbora pasatzen dugu paperetan eta administrazioarekin bataiatzeko e, eh, ezagurztarazteko eh, gure lan, lan egiteko moldeak ezagurazteko ere e, zer diren gure gure gure mm, egiteko manerak defenditzeko egiteko manerak eta frogatzeko e, egiten dugun lana, ez dela hor e, zailtasunean emaiteko eh, edo, edo natura, baina gure, gure azkuntza e, martxatuko dela e, lan egiten badugu. Eta beraz federakuntzan fan, egiten dugun lan, lan eta engaiamendua izanen da hori, simplifikatzeko Eh, supplifikkatzeko administrazio mailan eh, araudi eh, guzi horiek, Eh, zenta, zenta biziki zaila da, uh, adibidez nahi baduzu uh, sortarazi arrainteki bat frantzian ezin duzu, sobera ez da posible, sobera komplikatia da urari uh, lotua den aktivitatea, aktivitate bat sortzea, ezin da frantzian azken uh, arraintegia sortu dena zen duela oitamar orte eta gerostik ez da arraintegi bat atera dena. Jakin behar da frantzian, guk produzitzen duguna, eh, Frantzia mailan, eh, aurkezten du bakarrik egunaren eh, kontsumoaren bila, egunaren bila. Egan nahi du, gero, eh, gaineratekoa importazioak direla. Eh, Itxasarainarekin eh, egiten du egunaren eh, ama bosta. Beraz, askuntza eta, eta ahantzarekin egunaren ama bosta da, eta egunaren latan, latano eta bosta importatzen da. Erranduzu beraz, oita amarrurte hauetan ez dela arraintegirik eh, sortu frantzian, halere onartu behar da, uraren arazoa eta ura eskasten ari da, eta ziek nunbait eh, desbideratzen duzu erreketaik. Bai, desbideratzen, desbideratzen dugu ura, baina gero eh, dena berriz joiten da errekarat, egia da ba dela erraritate bat eh, uraren buruz uh, gehiotak gutxiago bada, edo mara, euria, ez da, ez da euri anitz, ez da gehiago elurik, uh, hemen adibidez, Hori egalitate bat da, baina ere gu eh, gure izkuntz, fa, azkuntzetan eh, innovazioa bada. Uh, aldatu ditugu gure lan egiteko manerak, baditugu tresnak uh, berzikalatzeko ura, berdi, ba, baliatzen dugun alimentazioa ere obetu dugu, eta ez gira egoiten deus egin gabe. Eh, desgin gabe eta bakarrik eh, soiginez, bon, be, gu, gutiago urba da, gutiago lan, eh, lan eginen dut, ez. Bada, bad, aspaldi, asigirela uh, lan egiten eta pentsatzen nola bihar gure aktivitatea mantentzen alda. Eta beraz, eh, eh, pasatzen da, innovazioari esker, pasatzen da, behin be, eh, ere materiala batian edo, edo olakoak Behar dugu ere eh, eh, segitu, zenta ez da antzi behar, uh, eh, errintegiak uh, mm, frantzia guzian badira, leku guzietan badira, eta sustut badira uh, leku tipi edo uh, leku tipi batzuetan, eta nun azkenian sortzen duzu enplegua, sortzen duzu bizi bat, eta be, azkenian gure aktivitatea part, parte hartzen du, uh, enfin, atxikitzia bizia eta atxikitzia zerbait ku uh, eh, lekutipietan eta hori bizki importanta da ere eta hori defenditzen, dugu ere Ejanez, uh, eh, eh, arreintegiek uh, proposatzen dute lana, proposatzen dute emplegoa, mm. Eta sustut, bara, irritipietan. Hala, ordean uh, berrikip jakindugu, eh? Arraina, Urepeleko arraintegiak uh, xaren uh, plantan ezartzeko diru laguntza bat eskuratu duela, hau ez da bakarrik hemengo arazoa, bada problema hau ere, eh, e, gazti e, eh, xori horien gatik, e, direla, sareak beste nunbait ere? Bai, bai, frantzia osoan ezartzen dira, baina ezartzen aldira bakarrik arraintegi eh, mota batzuetan, adibidez, eh, be, uh, eh, akoakultura, fin, itxas akoakulturan ez da ezartzen al, uh, ez da babasten al uh, gure arraintegietan bezala, uh, uh, gauza bera da pulezetan, uh, sobera, hektarak badira eta ez dira ez dira ezartzen al xareak, beraz, behar dira pentsatu beste, beste gauzak, uh, arazo hori uh, konpontzeko. Uh, Babestua da, beraz, zaila da uh, tiratzia, behar dira baimenakukan, ukan, aski, aski da, uh, eta gainera biziki abila da eta beraz komplikatia da atsemaitia, beraz ez da beti naizukan ukan uh, autorizazione bat be, uh, zaila da ere atsemaitia, Badira, beste eh, erri Europana, Europan, behar gira, mm, piskat inspiratu, eh, zer egiten den eh, Dinamarkan eta iri guzi, enfin, horietan. Kafiraren, kafiraren gainan joiten dira, be, aholtzean direktuki hartzera. Ara, beraz, egiten eh, alda ere kafiraren gainean eh, be, akzione bat edo zerbait e, eh, tipitzeko e, kopurua. Nahi ginuke, e, be, hartzarekin bezala, nahi ginuke ukan e, be, diru, fein, nebat bat, diru piskat, diru piskat ukaitia, bon, hori da lan bat ere manen dugula, baina e, ustez hartuko duzon baiturte, baina behar Laike. Horiek dira etxaiak, handienak eh, argaintegietan, beste, ara, uraren kalitatea, biztan dena, hori kasuma dela ere bai, hori da, gehien bat uh, arazoak handienak, edo badira beste etxai batzu. Bai, badira itxai batzu, biziki jipiak direla, eh, parasitoak, eh, horiek ere gure, gure azku, ben, bai, piskat baditugu aniz gauzak ikusteko e, eh, askuntzari, beste askuntza askuntzekin, zenta baditugu ere be, klima aldaketarekin eta temperatura e, ekartzen dira urian parasito behiak, eta beraz aurre egiteko, behar ditugu e, be, piskat ezagutu nola funtzionatzen nola funtzionatzen duten nola tratatu eta hori biziki eh, desafio eh, handi bat da guretako eh, piskat FCO edo e, bezala izaiten aldira anitz galtze eta anitz galtzen alditugu anitz ahain batzuen dago baditugu, baditugu bakunak beraz bakunatzen ditugu gure gure ahainak urtean behin pasatzeko ura, fin, pasatzeko ura eta e, zenta bada hemen gure gure ibajan bada Mm, eritasun bat uh, deitzen da koz eta horri uh, aurre egiteko uh, bakunatzen ditugu uh, ahainak. Baina badira beste batzu eta beraz uh, berriak eta eta biziki zaila da zaila da nola, nola egiten. Hai, nola, nola aurre egiteko uh, uh, aski zaila da bai. Bon, mai berte ikusten dugu badela lan, orduan, eta ba, ukanen duzula lan, norekin uh, zizte Um, federakuntza hortan, uh, bulegoan, eta bazizte anitza? Alors, federakuntzan, federakuntzan bakarrik uh, badira bi permanente eta gero uh, eh, presidenta bezala eta gero badugu uh, beste um, Parisen beste elkarte bat daitzen dena un, un interprofesion Eta hortan badira amak bat, eh, permanente, eta beraz, eh, bon, bien artean, zipa, e, eh, Zipa eta e, egiten du talde bat uh, antxua ma pertsona uh, puiskat defenditzeko gure, gure uh, <laughs> dosier guziak. Otsa, Maial Mertzeretz, mila esker. Mila esker